Awit, Kabanata, Isandaan at Dalawa Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusat bigatin. Kapag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Nang hihina akong usok ang katulad. Damdam ko sa init, apoy na maningas. Katulad ko'y damong natuyo sa parang pati sa pagkai di ako ganahan. Kung ako'y tumaghoy, ay ubod ng lakas yaring katawan ko'y buto na at balat. Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang, para akong kuwago sa dakong apanglaw. Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang palaging malungkot. Sa buong maghapon, ang kaaway ko, nililibak ako, kinukutsang toto, gamit sa pagsumpay itong pangalan ko. Pagkain ko'y abo at hindi tinapay. Luhay hinahalo sa aking inuman. Dahil sa galit mo, aking Panginoon, dinaklot mo ako't iyong itinapon. Ang buhay kong taglay ay parang anino. Katulad ko ngayoy, natuyo ng damo. Ngunit ikaw, Yahweh, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag. Tulungan ang Zion pagkat dumating na ang takdang panahon. Sa kalagayan niya ay dapat tumulong. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod. Bagamat nawasak at gumuhong lubos. Ang lahat ng bansa kay Yahweh ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Itatayong muli ni Yahweh ang Zion. Kalawalhatian niya'y mahahayag doon. Daing ng mahirap ay iyong papakinggan, di mo tatanggihan ang kanilang kahilingan. Ito'y masusulat upang matunghayan. Susunod na lahing di pa dumarating. Ikaw nga, O Yahweh, ang siyang pupurihin. Mula sa itaas, sa trono mong banal, ang lahat sa lupay, iyong minamasdan. Iyong tinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Zion? O Yahweh, ikay itatanyag. At sa Jerusalem, pupurihing ganap kapag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Ako'y pinanghina sa aking kabataan. Pakiramdam ko ay umikli ang buhay. Itong aking hibik o aking Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos. Ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y huhubaring parang kasuotan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo, at ang mga anak ng iyong mga lingkod. Mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila'y mananahan.